Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Како што рече брат Зоран, ќе го слушате мојот глас, но тоа ќе биде се од мене што ќе слушнете. Бидеќи останатото е Божијата реч преку мојот глас. Затоа и повикувам, освен умот, да го отворите и Светото Писмо. Каде да го отворите, треба веќе да знаете <laughs> Кај требаше да го отвориме Светото Писмо? Трета глава, благодарам, точно. И тука ќе се запознаеме со концептот што апостол Павле го изразува со зборовите од слава во слава. Како едно заокружување на серијата проповеди на оваа тема. Второ послание до коринтијаните, Третата глава. Да, тоа е последниот, 18-тиот стих. Меѓутоа, за да го разбереме 18-тиот стих, ќе треба да почнеме од првиот. Затоа реков да се чита оваа глава, целата глава дома. Во многу библиски преводи носи наслов «Служењето на новиот завет». Да се подсетиме на почеток со едно прашање. Кога Господ ќе дојде, а како што покажува времето, ќе дојде многу скоро, или овој свет ќе се сотре самиот од себе, ако не дојде, огромното мнозинство луѓе што ќе живеат се уште на планетава, како ќе реагира при неговата појава? според Светото Писмо. Имаме разни стихови. Значи, да, ќе бегаат да се скријат, ако можат, како што Адам проба да се крие од Господа. Тогаш кога беше виновен. Ке викаат карпите, планините да пагиат врз нив. Самиот Исус рекол, ќе заплачат сите племиња земни. Зошто за тоа? Ке постои само една многу мала група на луѓе, во споредба со светот мала, иако по својот број таа воопшто не е мала. Затоа што еднаш ке речам, срам да име на сите оние, проповедници, теолози, водачи на црквата, кои што велат дека 144 илјади е мала бројка. Со тоа луѓето признаваат, кога тоа го велат, дека тие самите, нивниот живот, нивниот начин на живот, нивните мисли, зборови и дела, не се такви не се славни, не се облечени во Христовата слава, за да можат да го видат неговото лице кога ќе се појави. Но да почнеме. Апостол Павле ја започнува оваа глава, иеко тоа е само продолжение на предходните негови мисли во ово послание, со зборовите пак ли ќе почнеме сами да се фалиме пред вас? Или ни се потребни како на некој препорачувачки писма до вас или од вас? Апостол Павле тука ја отвора темата на легализмот, кој што постои во црквата од првиот век до 21. до ден денес. Апостол Павле се направил многу непријатели, не само во јудаизмот, току и внатре во црквата, со неговата наука. Затоа на сите негови непријатели, сите оние кои што го обвинувале дека го руши законот, дека внесува некои нови, сомнителни, погубни теории. Најомилен аргумент им било да кажат апостол Павле не е апостол. Тој не е вистински апостол. Или што би рекла адвентистите, не е легален. Вистинските апостоли се оние што беа со Христа три и пол години. Тоа им бил најумилен аргумент. Апостол Павле не е вистинскиот апостол. И ден денес, сите цркви, и еднотичката црква, се разбира, уште од 19. век, кога некој мисионер, кога некој проповедник требало да отиде да посети некоја нова црква или до тока што не бил до тогаш, или да влезе да мисионира во некоја нова област, организацијата му издава полномошно, му издава препорачувачки писма, едноставно му дава некаков а, кредибилитет, некаква официјалност, за да биде примен од тие верници каде што пат ќе отиде и така натаму, и така натаму. Апостол Павле, значи, сега го поставува тоа прашање. Дали нам ни се потребни препорачувачки писма? Дали вие за да препознаете вистински одлажен пророк? Да препознаете вистински одлажен проповедник, ви е потребно препорачувачко писмо од некоја црковна организација. други зборови, имате ли вие Google интелигенција или машинска интелигенција, компјутерска интелигенција, па ако немате ова, лозинка или било што, не може не може да препознаете вистина од лага. Апостол Павле сега го насочува вниманието кон, кон тоа што за него представува вистинското полномошно, што го потврдува неговиот апостолски авторитет. Вели, вие сте нашето писмо. Им се обраќа на коринтијаните. Вие сте нашето писмо, или полномошно, впишено во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Што значат овие зборови? Значи, кога светот ги видел променетите животи на коринтијаните, најголемите блудници во стариот век, коринтијаните, најрасипаните луѓе во стариот век биле коринтијаните. Но кога светот ја видел благодатта силата на благодатта, променетиот живот на овие поранешни блудници, идолопоклонници, бајачи и сето друго поред. Тоа представувало најголемиот доказ дека Павле е вистински апостол, дека проповедал вистинска и здрава наука. Третиот стих. Јасно е дека вие сте Христово писмо, вели. Значи, Што, што докажува дека јас сум од Христа испратен? Вие докажувате. Вашиот живот. Вашиот живот е тоа Христово писмо. Составено преку нашата служба. Напишено не со мастило, туку со духот на живиот Бог. Не на камени плочки, туку на човечки срца. Тука сега ја менува темата и сека да не насочи да размислуваме понатаму од црковниот легализам, да отидеме понатаму во еврејскиот легализам. Таква сигурност во Бога имаме преку Христос, но не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Напротив, нашата способност доаѓа од Бога. Тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, Не на буквата, туку на духот. Зашто буквата убива, а духот оживотворува. Видите, и овие Павлови зборови се многу опасни. Не само за евреите од првиот век и за мнозина во црквата, туку за мнозина адвентисти во 21. век се опасни овие зборови. Апостол Павле, кога ги споменува камените плочки, на што алудира? Алудира на законот. Не на некаков церемонијален закон, да не бегаме таму, како што сакаме и знаеме да избегаме ако нешто не ни се свиѓа во Павловите изјави. Павле, кога ги споменува камените плочки, мисли на десете заповеди. И вели дека новиот завет е нешто друго Новиот завет не е служба на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, вели, а духот оживотворува. Е сега, ќе видиме зашто е тоа така. Зошто буквата убива? Зошто законот напишан на камени плочи носел смрт? Зато што законот осудува. Токму така. Затоа што законот имал сила да погуби 23.000 блудници во еден ден. Да не се мачат припадниците на самонаречената елита на овој свет. Само наречена, бидејќи нивните платени медиуми, нив ги нарекуваат елита. За мене се живи мртовци а не елита. Елита, вистинската елита, се оние кои што Господ ги избрал, или Светото Писмо ги нарекува како? Избраните. Овие кои што никој не ги избрал, самите себе си се нарекуваат мелита, елита преку нивните папагалски собствени медиуми. се мачат тие како да го намалат населението на светот, на пола милиарда луѓе, па вакцини, па генетска модифицирана храна, па ова, па она, па планови за Трета светска војна. Мака мачат, како да ја постигна таа цел. Сите тие, со се Хитлер и Сталин, би му носеле вода на Мојсеевиот закон кој што во еден ден знаел да погуби 23.000 луѓе. Со се оние што се бунеле, уште Илјада, вкупно 24.000. Ако читаме таму во четврта Мојсеева. Замислите, колко брго би се намалило човештвото на пола милиарда луѓе, ако секој ден гина 24 луѓе. Може да пресметаме, не? да не се занимаваме сега со таа математика, бидеќи тоа не е новиот дар. Седмиот стих да продолжиме. Ако пак смртоносното служење со букви врежени во камења беше така славно. Ете апостол Павле тука сака да ни каже дека Стариот Завет беше славен. Како не е славен да утепаш 23.000 луѓе, блудници во еден ден, па не постои поголема слава од тоа. Ама тоа е смртоносно. Тоа е погубително. Тоа е тоа е катастрофа за човештвото. Кога Господ ќе се појави со своето лице, он ќе испотепа многу поголеми бројки од оние во Стариот Завет. Со духот од својата уста ќе го убија антихристот, замислите какви зборови кажува на друго место апостол Павле. Колку ќе бијат ти? Милиони ли ќе бијат? Милиарди ли ќе бијат? Да не се занимаваме ни со таа статистика. Второто Христово доаѓање ќе биде нешто најславно што се случило во овој свет. Не може нешто пославно да постои и да постоело од тоа. Но и тоа ќе биде смрт за, за милиони, ако не и милиарди. Смрт, како што Стариот Завет, законот врежен во камења, беше славен, но таа слава се состоеше во смрт, И тоа не само за грешниците во Израел, за 185.000 асирски војници во една ноќ, за египетските првородени во една ноќ. Стариот завет беше славен, но тоа беше смрт. Славата се стоеше во во што? Во екзекуција, во смрт, во убивање на илјадници, илјадници. Во еден ден во една ноќ. И што посакал Господ во еден момент? Му вели на Мојсеја, да ги сотрам сите до еден. Цел народ Израел и од тебе ќе направам друг. Како да тоа не е истиот Господ што го читаме во Новиот Завет. Сепак е истиот истиот кој што покажува две страни на својот карактер. Колку силно го мрази гревот, кој што нам ни е омилен, а од друга страна колку е милостив и колку повеќе попрво сака да спаси, отколку да погуби. Ако пак смртоносото служење со букви врежани во камења беше така славно, и тоа се кажува од ова што ја го споменав, не го споменува тоа, туку споменува некоја ситница, за да сватиме колку беше славно старозаветното служење. Вели, така славно што синовите Израелови не можеа да погледаат во лицето на Мојсеј поради минливата слава на неговото лице. Забележте го овој збор, минливата, тоа е суштината за да го разбереме последниот стих подоцна. Значи, Стариот Завет беше толку славен, што израелците не можеа да гледаат во лицето на Моисеј, откако овој се симнал од Синеј. Зошто? Ако читаме сега во Моисеевиот закон што таму се случува, како таму е опишен овој настан, неговото лице светеше. Лицето на Моисеј светеше после 40 дена дружење со Господа на Синајската гора. А што, што веле израелците доле? Да си направиме теле. Затоа што овој Моисеј, што отиде на планината, не знаеме што се случи со него. Може би загинал, може зверки го убиле, го растргнале, може би скапува некаде. Како размислувал народот. А за тоа време Мојсија се дружи со Господа и резултат на таа дружба, неговото лице светеше кога се симна од планината. Иеко немаше да свети постојано понатаму, тоа беше минливо, привремено, но сепак светеше и тоа така сјајно светеше, што израелците не можеа да погледаат во лицето на Моисеј, поради минливата слава на неговото лице. Значи, ако Старијот Завет бил толку славен, што при времената минлива слава на лицето на Моисеј беше нешто што не можат да го гледаат израелците, а за другите грешници да не зборуваме, тогаш колку пославно ќе биде служењето на Духот. Новиот Завет е поголема слава. Зошто? Како што Христовото лице, кога го виделе апостолите, тројцата апостоли, при неговото преображение, или кога ќе се појави на крајот од историјата, Христовото лице, неговата слава, тоа е неспоредливо пославно со, со она Мојсеево лице во кое што израелците не можеа да гледаат, заради одразот на Господовата слава. Огледалото. Мојсе било гледал <laughs> на Господовата слава, како што законот е огледал. Но ништо повеќе, не е средство за чистење, само огледало. Новиот завет е многу пославен, затоа што не се состои во убивање на грешниците, во смрт, во погубување, екзекуција, туку во нивно спасување, преобразување, претворање од непријатели, како што бил самиот Павле, во пријатели и дури службеници на вистината, на Христа, на Неговата црква. Деветиот стих. Зашто ако служењето што донесува осудување било славно, тогаш колку повеќе ќе изобилува со слава служењето за праведноста. И сега продолжуваме со десетиот. И на вистина, не ни беше прославено во таа мера она што беше прославено, ако се спореди со преголемата слава. Со други зборови, старозаветната слава е нешто бледо во споредба со новозаветната. 11 стих. Зашто ако е славно она што е минливо, Што е минливо? Пред видавме сјајот на Моисеевото лице е минлив. Што тука мисли дека е минливо апостол Павле? Тука многу протестанти се фаќаат за овие зборови и велат, ете, Стариот Завет, законот е минлив. Камените плочи, нели? За десте заповеди, тоа е Стар Завет, тоа више не важи. Дали апостол Павел вели дека законот е минлив? Не е минлив законот, туку Стариот Завет. А што е Стариот Завет? Законот запишан на камен. Буквата. А што е Новиот Завет? Како што почна главата. Законот запишан во срцата. Значи, не е законот минлив, а тоа го прави духот, се разбира. Христовиот дух. Зашто ако е славно оно што е минливо, тогаш многу пославно ќе биде оно што е трајно. Еве разликата исто така. Новиот завет е траен. Славата на новиот завет е траен. Христовата слава е трајна, неговото лице постојано свети со таа божествена светлина. Не е минлива таа светлина, таа слава, како во Мојсеевиот случај. Имајки пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода, а некако како Мојсеј, што ставаше превес на лицето свое. Евреите го правеа Мојсеј со сила, тогаш било обичај за сите жени на Средниот Исток, денес да само за муслиманките и не за сите нив, да го кријат своето лице. Зошто Мојсе морал да го крие своето лице, да става превес на, на истото? За да не можат синовите Израелови да го видат крајот на минливото е. Тука сега апостол Павле многу бргу воведува една мисла која што малку треба да ја разбереме пред да продолжиме понатаму. Што кажува? Прво човечки да прашаме зошто мој се ставал превес на своето лице. Зошто морал со сила да се прави муслиманка? Зато што евреите не може да гледаат во некојото лице. Не може да, да го слушаат која ги пренесува Божите заповеди кога им зборува воопшто. Не може да гледаат во него без да има превес на својето лице. Не може да ја издржат таа минлива слава, тоа огледало. Мегитоа, со самото тоа што мој се ставал превес, што значало тоа? Значало сокривање на Божјата слава од што? Од народот. И сега Мојсе кажува закони, кажува уредби, и се што народот сваќа од Стариот Завет е што? Тие закони и уредби и правила, а не ја гледа славата, бидеќи е сокриена од превезот. Затоа вели, заради тој превес, тој превес сега апостол Павле го зема како символ на слепилото на израелците. Синовите Израелеви не можат да го видат крајот на минливото, не можат да видат дека Стариот завет, а тука спаѓа се, сите нивни надежи за земско царство, Давидово, Соломоново, било какво, сите нивни надежи за земска слава, сето тоа спаѓа во Стариот завет. Не можеле да видат дека е тоа нешто минливо, дека тоа не се враќа, дека тоа и не треба да се врати како што Југославија не се враќа. А мнозина би сакале да се врати, нели? И мнозина адвентисти би сакале да се врати. Кога ние збореме за една Југославија или некој, за некој друг, да речеме други држави, евреите копнееле да се врати славата на Давидовото и Соломоновото царство. Земската слава. И затоа сакале да веруваат само во таков Месија, што ќе, до, што ќе го врати тоа. И, или ќе го направи нешто пославно, ама пак нешто земско, пак нешто минливо во суштина. Стариот завет, можеме да речеме, бил нешто најславно што го имал овој свет. Бидеќи Стариот Завет е дел од светот. Евреите се дел од светот, не се надвор од светот. Како што тоа Христос ке го рече за своите следеници, дека не се од светот. Кога луѓето денес слават разни идоли, од било кој тип, сите тие можеме да ги собереме заедно, било да се голи или облечени, и да ги, да ги наречеме гјубре во споредба со славата на Стариот Завет. И во споредба со славата на Давидовото и Соломоновото царство нека биде. Бидеќи славата на, на таа, значи, господовата држава во овој свет, тоа било Стариот Завет. што Христос ке рече, моето царство не е од овој свет, а да беше, самите евреи ќе се бореа на моја страна, наместо сега да ме обвинуваат пред тебе, пилате. Значи, <clears throat> моето царство не е од овој свет, но Стариот Завет беше Божијата држава во овој свет и затоа велам дека Стариот Завет, Божијата држава, теократијата во овој свет, силата на законот во овој свет, беше најславното нешто што постоело во овој свет но тоа е нешто минливо. Дори самиот Господ со својата божествена слава, со таа шекина, живееше на земјата, живееше во Ерусалим, во светината на светините, во Соломоновиот храм, над плочите, плочите со десете заповеди. Но тоа беше исто така минливо. Господ повеќе не е таму. таа слава исто така ги напушти, како што споменавте дека Духот Божи го напушти Самсона. 14 стих Но умовите нивни заслепеа, бидеќи и до ден денес кога се чита Стариот Завет, евреите и ден денес го читаат, и ден денес во синагогите во 21. век го читаат Стариот Завет но читајќи го Стариот Завет, се уште не разбираат што. Кога се чита Стариот Завет, се уште им стои истиот превес, значи не ја гледаат Божијата слава, зашто само Христос го симнува. Само Христос може да го симне тој превес. Само во Христа можете да ја видите Божијата слава откриена, без да се исплашите, без да побегнете од неја и да побарате дупка за криење. 15 стих ја повторува истата мисла со други зборови, па така и до ден денес, кога се чита Мојсей, значи повторно може да речеме Стариот Завет воопшто, превезот им стои на нивното срце. Но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува. А Господ е духот. Како што новиот завет нели е службата на духот. И каде што е духот Господов, таму има слобода, таму нема страф. Бегање, криење. Таму има слобода. Законот беше славен, но Израјца се плаше од него. Со право се плаше, бидеќи беа грешници. Толку се плаше што не може да гледат во Мојсеевото лице. Но што кажува во евреите истиот апостол во врска со Мојсеј, како пак Мојсеј, самиот Мојсеј како реагирал заедно со целиот народ кога Господ го изговарал законот на еден славен, преславен начин од Синајската гора. Како реагирал самиот Мојсеј заедно со народот имаме еден таков опис во посланието до евреите. Дванаеста глава евреите, кога правиме една мала дигресија. Отворете во 12 глава евреите. 18 стих па надолу. Целото послание до евреите исто така е што? Споредба на стариот со новиот завет. Старото земското со небесното светилиште и службите во нив. Апостол Павле им се обрака сега на еврејските христијани. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа и кон разгорениот оган, кон облакот и темнината, и луњата, сето оно што случувало на Синај, и контрубниот звук, Значи, тоа е звук на ангелите, на архангелскиот звук, како што ќе затруби при денот, на, во денот на Второто Христово доаѓање. И кон гласот што зборуваше, чии слушатели, вели, молеа да не им се зборува веќе би толку бил страшен господовиот глас што ги објавувал заповедите, што евреите сакале повеќе да не го слушаат, да престане. Зашто не може да го истрпат она што им се заповедаше. Толку беше страшно откровението на Божијата слава на и што и звер, ако се допре до гората, вели, со камење нека биде убиен. Звер како нечисто животно. Ништо не требало да ја оскверни светата планина, таму каде што Господ се објавил пред целиот народ. Сега 21 стих. И толку страшна беше гледката, што и Мојсей, самиот Мојсей, че она чие што лице светело после тоа, рече, треперам од страх. И понатаму му вели, че «Значи, вие не пристапевте сега кон тоа, но пристапевте кон Сион, и градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, и кон безбројните ангели на свечениот собор, кон собранието на првородените, кои се запишени на небесата, и кон Бога судијата на сите, и кон духовите на праведниците што достигнаа совршенство, и кон Исус, посредникот на Новиот Завет, и кон крвта за попрскување која подобро зборува од Авеловата. Да се вратиме на 2 Коринтијаните 3 глава. И не преостана само последниот стих. Ние пак сите, кои се тоа ние, новозаветните верници, ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова. Се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од духот Господов. Што представува сега новозаветното огледало? Не е законот напишен на камења или во книга испечетен со букви. Што представува новозаветното огледало? Представува духот. Живе ли духот свети во нас или не живе? Трета состојба нема. Или живе Или пребива Духот Свети во нас, или не пребива. Или не напуштил. Службата на Новиот Завет беше тоа. Службата на Духот, кој оживотворува. Пак така е тоа законот, ама не е веќе на камења. Не е буква туку е силата на Светиот Дух во животот на преобразени верници. Не само покајани кои што ќе си грешат и понатаму, туку преобразени верници. Таквите немаат страв, таквите имаат слобода. Таквите со радост ја гледаат со отворено лице, со откриено лице Господовата слава и гледајќи господовата слава се преобразуваат. Зошто евреите не беа преобразени, бидејќи не гледаат господовата слава. Имаше превес кој што им ја криеше пред очи. Се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од духот Господов. И што значи сега ова од слава во слава? Ја напуштаме минливата слава, Стариот Завет и влегуваме во, во вечната слава. Новиот завет. Ако кај што го споменавме Стариот завет, тука спаѓа сето друго што е минливо. Сето тоа што е далеку по-неславно од него. Се што е минливо во овој живот и во овој свет, а што сме го сметале за славно, може би сме уживали и сме се радувале на тоа, да речем повторно, дали е тоа Југославија или <laughs> разни други идоли, тоа поминало. Тоа е мртво. Тоа е и да било славно, како што беше Стариот Завет, е минливо. Нема фајда тоа. Господ така да ме преобрази од таа земска, од таа минлива во новата вечна слава, Христовата слава која што не поминува. Славата која што Духот Негов, Духот Господов, може да ја всади во нас, во нашиот живот, во нашите умови, во нашите срца. Дали сакаме да живееме во оваа слава? Дали сакаме да живееме за Христа, кој што веќе е зацарен, иако се, сега се уште е тоа само царството на милоста, веќе 2000 години скоро, но многу скоро ќе настапи царството на славата, неговото вечно царство, кој ќе се исполнат зборовите на Откровението 11 глава, дека при звукот на седмата труба, седмиот ангел кога затруби, што споменува прво дека се случува? Откровение 11 глава, 15 стих, затруби и седмиот ангел, и по небото одекна силни гласови кои викаа, што? Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на Неговиот Христос, и Тој ќе царува во сите векови поточно многу други преводи и оригиналот велат царствата на овој свет, сите држави, царствата на овој свет стана царство на нашиот Господ и неговиот Христос. Христос веќе ја покажува и ќе ја покаже својата сила и власт врз овој свет. И сите држави, и сите нивни воени, и секакви други сили ќе бидат ништо ќе бидат прав и пепел пред неговата појава, пред неговата сила, неговото величие и неговото царство. Нека му е фала и слава вечно. Амин.